salam alaikum, Allah vas nagradio na emisijama koje nam pomažu da održimo vezu sa našim stvoriteljem. Mi kažemo džazakumullah hajr amin. E, naredno pitanje e, glasi Esselamu alaikum, može li žena vjernica položiti vozački ispit? Odnosno, da li je to dozvoljeno? Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalam, rasulillah. To su sve pitanja koja nekad se u društvu nameću i nekad mora biti vid određenih okolnosti koje nekad stavljaju u poziciju. Da li, znači, nemamo konkretnu kategoričku zabranu nečega, ali ima nečega što indirektno podsjeća na to da oponašanje žene u svim poslovima muškarca je nečega što nije dozvoljeno u islamu. Zato ako nekada osoba znači, bude prinuđena i nuždi, Allah zna da, ali u svakom slučaju to je od nečega što je bolje izbjeći kako ne bi pali u šubheli stvari, a da upravo ono što je svojstveno muškarcu, vođcu i slično, da žena treba da neko drugi brine o njoj i da ne bude prepuštena voćstvu sama po sebi to je ono što mnogi zapostavljaju. Tako da žena često smatra da je samostalna i da može da e, kreira svoj život mimo muškarca. Naprotiv, žena znači mora da ima staratelja ili supruga znači, koji brine o njoj i koji na određen način će se brinuti o nekim stvarima kako čast i ponos muslimanke bi bio uvijek štićen u sredini gdje je izložena raznoraznim omalovažavanju, krivom poimanju dina i vjere i žene kao vjernice. Zato prema nije tu, molim Allah subhanahu wa ta'ala da osoba se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala u takvom dijelu da je dadne izlaz koji je najbolji s kojim će Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljen.